sen obsediga seanco savas medicinan studenton. La curacisto Adolfo Bezerra de Menezes, em seu livro La Frenesezzo sub nova prismo, racontas que la patro de Raul Couto, estudento de medicino, extingues sian fisican vivon sub la influo de obsedanta spirito, o volis contreni ancao la filon la sama malfelicia ago. Ni attentu pri la ocasajo racontita per la proprae vortoi de la granda anima brasila curacisto. Raul Couto, presca prescau du iaroi, haltigis siain curacista in studoin ce la facultato de Rio de Janeiro, pro subita frenesetso cun la fixideo pri mem mortigo. Consequence, la familio mal liberigis lin en chambro pro anta zorgo. Oni petis de ni, post la sciigo che la frenesetso estis causita de iu mal amico la spirita mondo, que Niclopodo restarigi la mensan equilibron de la compatinda iunulo, cae por tio cun laboris la psicofonia mediumo Frederico Pereira da Silva Júnior. Tiel ni comencis la laboron. La persecutanta spirito venis furiosa, declarante que li iam instigis al mem mortigo la patron de Hau, cae che li contrenos lian filon alla sama ago por sin vengi contra o mal bon faro de la patro en passinta existado. Facte, ni constatis che la patro de Hau for per mem mortigo. Longa estis la clariga lucto con tiu spirito, sed fine, post multa e mediuma se anzoi qui ni faris tiu semaine ni successis convinki lin relate alla malbono qui un li faras al simem Tio occasis en iu vendredo kai nur en la sequanta lundo ni havis in in pritio qui ocasis al raul post la pento de lia persecutanto tiam ni sciigis pri la jeno. Vendrede, iomete proxime al horo en kiu la malamica spirito sincere resignis pri la persecutado, Raul, ce sia heimo, en quartalo Gamboa, quiu distas circa dec vin kilometroin de la quartalo Engenho Novo, quie la seanso ocasis, vecidis, quasau e longa in cubo. Li vocis la patrinon, cae plia in persono in della familio, pri ciui li antaue farigis indiferenta. Li eliris el sia isoligio, cae li tiel bone fartis, che en la sequanta semaino li revenis al siei facultatei studoi, tiom longe interrompitei li tiom sin dedicis che li collectis kai publicigis la leziono in dum la iaro fare de la instruistro pri anatomio en la facultato dum la sequanta e du au tri iaroi ni havis diversa in occaso in vidi lin plene mense resaniginta quo estas confirmita per liei approboi en la facultato la coincido de la resigno de la persecutanto con la restarigo de lia immensa e capablezoi estas facto inda ie la plei granda attento cae ni certas, che cun pli granda au pli mal granda rapido ni ciam observas tion fenomenon condice che la persecutanto convertigas alla bono Charchie du autri con venas en mia nomo tie mi estas mese de ili iesuo